24. mektubun ikinci zeyli. Mirac-ı Nebevi hakkındadır. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ لَا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ Onun adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Andolsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde Sidri-i Münteha'da gördü ki onun yanında meva cenneti vardır. O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru katlamıştı, Göz ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Andolsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü. Mevlid-i Nebevi'nin miraciye kısmında beş nükteyi beyan edeceğiz birinci nükte. Cennetten getirilen Burak'a dair Mevlüt yazan Süleyman Efendi hazin bir aşk macerasını beyan ediyor. O zat ehli velayet olduğu ve rivayete bina ettiği için elbette bir hakikatı o suretle ifade ediyor. Hakikat şu olmak gerektir ki, alem ve vekanın mahlukları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla pek alakadardırlar. Çünkü onun getirdiği nur iledir ki, cennet ve dar ahiret cin ve insle şenlenecek. Eğer o olmasaydı, o saadet ebediye olmazdı ve cennetin her nevi mahlukatından istifadeye müstahid olan cin ve ins, cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Bir cihette sahipsiz virane kalacaktı. 24. sözün 4. dalında beyan edildiği gibi, nasıl ki bülbülün güne karşı dasıkani aşkı, taifi hayvanatın, taifi nebatata, derece aşka balik olan ihtiyacat-ı şedideyi aşk numayı, rahmet hazinesinden gelen ve hayvanatın erzaklarını taşıyan kafire-i nebatata karşı ilan etmek için bir hatib-i Rabbani olarak başta bülbül gül ve her neviden bir nevi bülbül intikab edilmiş ve onların nagamatı dahi nebatatın en güzellerinin başlarında hoş amedi nevinden tesbihkarane bir hüsnü istikbaldir, bir alkışlamadır. Aynen bunun gibi. Sebebi hırkat-ı eflak ve vesile-i saadet-i dareyn ve Habib-i Rabbul Alemin olan Zat-ı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselama karşı nasıl ki melaike nevinden Hazreti Cebrail kemal-i muhabbetle hizmetkarlık ediyor. Melaikelerin Hazreti Adem aleyhisselama ve itaatini ve sırrı sucudunu gösteriyor. Öyle de ehli cennetin hatta cennetin hayvanat kısmının dahi o zata karşı alakaları bindiği bırakın hissiyat aşıkanesiyle ifade edilmiştir. İkinci nükle, Mirac-ı Nebeviye'deki maceralardan birisi Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı muhabbet-i münezzehesi sana aşık olmuşum tabiriyle ifade edilmiş. Şu tabirat vacib-ül vücudun kutsiyetine ve istinay zatisine manayı örtü ile münasip düşmüyor. Madem Süleyman Efendi'nin mevlidi rahbet-i ammeye mazhariyeti delaletiyle o zat ehli belayettir ve ehli hakikattır. Elbette ira ettiği mana sahihtir. da budur ki zat-ı vacib-i vücudun hassiz cemal ve kemali vardır. Çünkü bütün kainatın aksamına inkısam etmiş olan cemal ve kemalin bütün elbağı, onun cemal ve kemalinin emareleri, işaretleri, ayetleridir. İşte herhalde cemal ve kemal sahibi bir bedahe cemal ve kemalini sevmesi gibi Zat-ı Zülcelal dahi cemalini pek çok sever. Hem kendine layık bir muhabbet de sever. Hem cemalinin şuatı olan esmasını dahi sever. Madem esmasını sever, elbette esmasının cemalini gösteren sanatını sever. Öyleyse cemal ve kemaline, ayna olan mesnuatını dahi sever Madem cemal ve kemalini göstereni sever, elbette cemal ve kemal esmasına işaret eden mahlukatının mehasını sever. Bu beş nevi muhabbete Kur'an-ı Hakim ayatıyla işaret ediyor. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, madem mahlukat içinde en mükemmel ferttir ve mahlukat içinde en mümtaz şahsiyettir, hem sanat-ı ilahiyeyi bir velvele zikir ve tesbihle teşhir ediyor ve istihsan ediyor. Hem esma ilahiyedeki cemal ve kemal hazinelerini lisan-ı Kur'an ile açmıştır. Hem kainatın ayat-ı tekviniyesinin, saniyinin kemaline delaletlerini parlak ve katli bir surette lisan-ı Kur'an'la beyan ediyor. Hem külli ubudiyetiyle rububiyeti ilahiyeye aynadanlık ediyor hem mahiyetinin camiyetiyle bütün esma ilahiyeye bir mazhar etem olmuştur. Elbette bunun için denilebilir ki Cemil-i Zülcelal kendi cemalini sevmesiyle o cemalin en mükemmel ayni zişuru olan Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam'ı sever. Hem kendi esmasını sevmesiyle o esmanın en parlak aynası olan Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam'ı sever ve Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselama benzeyenleri dahi derecelerine göre sever. Hem sanatını sevdiği için elbette onun sanatını en yüksek bir sabah ile bütün kainatta neşreden ve semavatın kulağını çınlatan, ber ve bahri cezbeye getiren, bir velvele zikir ve tesbihle ilan eden Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam sever ve ona iktiba edenleri de sever. Hem masnuatını sevdiği için, o masnuatın en mükemmeli olan zihayatı ve zihayatın en mükemmeli olan zih ve zih en eftali olan insanları ve insanların bir ittifak en mükemmeli olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'ı elbette daha ziyade sever. Hem kendi mahlukatının mehasin ahlakiyelerini sevdiği için, mehasin ahlakiyede bir ittifak, en yüksek mertebede bulunan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'ı sever ve derecata göre ona benzeyenleri dahi sever. Demek Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gibi muhabbeti dahi kainatı ihata etmiş. İşte o hassiz mahbublar içindeki meskur beş veçhinin her bir veçhinde en yüksek makam Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam'a mahsustur ki Habibullah lakabı ona verilmiş. İşte bu en yüksek makamı mahbubiyeti Süleyman Efendi ben sana aşık olmuşum tabiriyle beyan etmiştir. Şu tabir bir mirsan-ı tefekkürdür. Gayet uzaktan uzağa bu hakikata bir işarettir. Bununla beraber madem bu tabir şe'n-i rububiyete münasip olmayan manayı hatıra getiriyor. En iyisi şu tabir yerine ben senden razı olmuşum denilmeli. Üçüncü nükle Miraciyedeki maceralar malumumuz olan manalarla o kutsi ve nezih hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler birer ünvanı mülahazadır, birer mirsalı tefekkürdür ve ulvi ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikına birer iftardır ve kabili tabir olmayan bazı manalara birer kinayedir. Yoksa malumumuz olan manalarla bir macera değil. Biz hayalimizle o muhaberelerden o hakikatları alamayız. Belki kalbimizle heyecanlı bir zevki imani ve nurani bir neşe-i ruhani alabiliriz. Çünkü nasıl Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatında nazir ve şebi ve misli yoktur. Öyle de şu şuunat-ı rububiyetin ve misli yoktur. Sıfatı nasıl mahlukat sıfatına benzemiyor, muhabbeti dahi benzemez. Öyleyse şu tabiratı müteşabihat nev'inden tutup deriz ki, zat-ı vaci bir vücudun vücudu vücuduna ve kutsiyetine münasip bir tarzda ve istinay zatiyesine ve kemal-i mutlakına muvafık bir surette muhabbeti gibi bazı şuunatı var ki miraciye macerasıyla onu ihbar ediyor. Mirac-ı Nebeviye'ye dair 31. söz, hakikat-ı miraciyeyi usul-ü imaniye dairesinde izah etmiştir. Ona iktifaen burada iktisar ediyoruz. Dördüncü nükle. 70 bin perde arkasında Cenab-ı Hakk'ı görmüş tabiri budiyeti mekanı ifade ediyor. Halbuki vacib-ül vücut mekandan münezzehtir. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Bu ne demektir? El cevap. 31. sözde mufassalan, bürhanlarla o hakikat beyan edilmiştir. Burada yalnız şu kadar deriz ki, Cenab-ı Hak bize gayet gariptir. Biz ondan gayet derecede uzağız. Nasıl ki güneş elimizdeki ayna vasıtasıyla bize gayet yakındır. Ve yerde her bir şey kendine bir nevi arş ve bir çeşit menzil olur. Eğer güneşin şuuru olsaydı bizimle aynamız vasıtasıyla muhabere ederdi. Fakat biz ondan dört bin sene uzağız. Bir ateş bir, ve la temsil. Şems-i ezeli her şeye, her şeyden daha yakındır. Çünkü vacibil vücuttur. Mekandan münezzehtir. Hiçbir şey ona perde olamaz. Fakat her şey nihayet derecede ondan uzaktır. İşte miracın uzun mesafesiyle وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Zın ifade ettiği mesafesizliğin sırrıyla hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gitmesinde çok mesafeyi kayyederek gitmesi ve an-ı vahitte yerine gelmesi sırrı bundan ileri geliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı onun seyr sülüküdür. Onun ünvan-ı velayetidir. ehl velayet nasıl ki seyr sülük ruhani ile 40 günden ta 40 seneye kadar bir terakki ile derecat-ı imaniyenin hakkal yakın derecesine çıkıyor. Öyle de bütün evliyanın sultanı olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam değil yalnız kalbi ve ruhuyla belki hem cismiyle hem havasıyla hem letaifiyle 40 seneye mukabil 40 dakikada velayetinin keramet kübrası olan miracı ile bir cadde-i kübra açarak hakaik-i imaniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş. Miraç merdiveniyle arşa çıkmış. Kav-ı Kavseyn makamında hakaik-i imaniyenin en büyüğü olan iman billah ve iman bil ahireti aynel yakin gözüyle müşahede etmiş. Cennete girmiş. Saadet-i ebediyeyi görmüş o miracın kapısıyla açtığı cadde-i kübrayı açık bırakmış. Bütün evliya ümmeti seyir suluk ile derecelerine göre ruhani ve kalbi bir tarzda o miracın gölgesi içinde gidiyorlar. Beşinci miktar. Mevlid-i Nebevi ile miraciyenin okunması gayet nafi ve güzel adettir. Ve müstahsen bir adeti İslamiyedir. Belki hayatı içtimai İslamiyenin gayet latif ve parlak ve tatlı bir medar sohbetidir. Belki hakaik imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı nebeviyi göstermeye ve tahrike en müheyyic ve müessir bir vasıtadır. Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlüt yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin. Yerlerini cennet-ül firdevs yapsın. Amin. Fatime, madem şu kainatın halikı her nevide bir her mümtaz ve mükemmel ve cami halk edip o nev'in medar fahri ve kemali yapar. Elbette esmasındaki ismi azam tecellisiyle bütün kainata nispeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi halk edecek. Esmasında bir ismi azam olduğu gibi masnuatında da bir ferdi etmen bulunacak. Ve kainata münteşir kemalatı o fertte cem edip kendine medarı nazar edecek. O fert. Herhalde zihayattan olacaktır. Çünkü enval kainatın en mükemmeli zihayattır. Ve herhalde zihayat içinde o fert zişuurdan olacaktır. Çünkü zihayatın enva içinde en mükemmeli zişuurdur. Ve herhalde o ferdi ferit insandan olacaktır. Çünkü zişuur içinde hassiz terakkiyata müsait insandır. Ve insanlar içinde her halde o fert Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacaktır. Çünkü zamanı Adem'den şimdiye kadar hiçbir tarih onun gibi bir ferdi gösteremiyor ve gösteremez. Zira o zat küreye arzın yarısını ve nev-i beşerin beşten birisini saltanat-ı maneviyesi altına alarak 1350 sene kemali husmetle saltanat-ı maneviyesini devam ettirip bütün ehli kemale bütün envai hakaikta bir isbab-ı kül hükmüne geçmiş. Dost ve düşmanın ittifakıyla ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesine sahip olmuş, bidayet emrinde tek başıyla bütün dünyaya meydan okumuş, her dakikada yüz milyondan ziyade insanların girdi zebanı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı göstermiş bir zat, elbette o ferdi mümtazdır. Ondan başkası olamaz. Bu alemin hem çekirdeği hem meyvesi odur aleyhi ve ala alihi ve ashabihi. Esselatu vesselam bi adedi enva'il kainat ve mevcudatiha. Kainatın adedi ve mevcudatın adedince salat ve selam onun al ve ashabının üzerine olsun. İşte böyle bir zatın mevlid ve miracını dinlemek, yani terakkiyatının mebde ve müntehasını işitmek, yani tarihçeyi, hayat maneviyesini bilmek, o zatı kendine reis ve seyyid ve imam ve şefi telakki eden müminlere ne kadar zevkli, fakirli, nurlu, neşeli, hayırlı bir misameri, ulviye diniye olduğunu anla. Ya Rab, Habib-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hürmetine ve ismi azam hakkına şu Risale-i neşredenlerin ve refakasının kalplerini envar-i imaniye mazhar ve kalemlerini esrar-ı Kur'aniye naşir eyle ve onlara sırat-ı müstakimde istikamet ver. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i hakimsin. El-Baki huvel-Baki, Said Nursi.